Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. <laughs> Amb el treball d'Arturo Delgado en el control de so i el de Salva Folgado en la redacció vos parla com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. La pregunta que vos estem fent al voltant de la publicació de la portada de d'avui dels companys de Superdeporte és vos agrada Falcao per al València? El considereu un bon fitxatge? És la pregunta que <laughs> estem fent vos. Perquè jo recorde quan en el mes de setembre davant la incredulitat d'alguns normal, lògica, davant la mofa d'altres, que el temps ha demostrat que no tenien ni punyetera idea, és que no vull dir ni puta idea, eh, ja vos contàvem el davanter que ha estat més a prou de vint del València segur Radamel Falcao. I recorda que la frase era no teniu ni idea de la propet que ha estat, ah, que ha estat Falcao de vint de la València. Probablement, no. Segur, en aquells últims dies del mes de setembre on se tancava el mercat en la Lliga Espanyola, el fet de que la enginyeria financera no quadrara per a poder ubicar la fitxa de Radamel Falcao al València el va dur cap a Manchester. Eh, nosaltres contarem i ens reafirmem a dia d'avui que quan uno, que a voltes li agrada parlar més del compte, diu allò de esperamos una bomba, més que Negredo es referia a Falcao. A la fi, com en aquestes grans operacions on entren els grans representants tenen mil o milers d'aristes, el València acaba incorporant Álvaro Negredo. Un Álvaro Negredo que la, la realitat és que enguany no ha quallat una bona temporada en el València. De fet, una de les preguntes que vos anava a fer de avui en el Twitter, que també podeu respondre-la si voleu. De cara a fer un exercici de fe, perquè la realitat és que la temporada que han fet tant Falcao com Negredo hi ha que fer un exercici de fe, te la jugaries en Falcao o te la jugaries en Negredo. És una de les situacions, però la realitat és que Negredo és el davanter de la València i la realitat és que, com vos va contar en setembre, esta sintonia, este programa, Falcao ha estat i torna a estar en l'òrbita del València Club de Futbol. Vol dir això que Falcao va ser segur jugador de València? No. Estan mirant la possibilitat. Vol dir que Falcao poguera entrar en una operació per a intentar abaratir l'aixida de Nicolás Tamendi al United? Poguera ser. És més, en recordeu-se que una volta se muntà el canyaret que se muntà el dilluns al voltant d'Otamendi, ja vos diguerem, conforme passen els dies i el futbolista no respire, significarà que està assumint les paraules del seu representant. Van passant els dies i que sapiguem el jugador no respira. Amb el qual tot apunta a que Otamendi dona veracitat a les paraules del seu representant que diuen que es vol marxar del València Club de Futbol. Probablement el València el que té que fer és lluitar <coughs> perquè el jugador no se'n vaig a un. Dos, si no he tornat enrere, el jugador vol anar-se'n, trae la màxima pasta. Dos. I tres, ja posats, buscar substituts de garanties. El problema no és qui se'n va. Els jugadors, els entrenadors, els futbolistes, els secretaris tècnics, els presidents, els consellers, els periodistes. Passem tots i l'entitat queda. El València Pedra Ayala i continua funcionant. El València perdrà Otamendi, molt probablement, i s'apinta té, a hores d'ara un servidor ho pensa així, i el València continuarà funcionant. Això sí, s'ha de buscar substitut de garanties i s'ha de veure que serà un dels temes avui de la tertúlia si s'ha de retocar molt la plantilla de cara a competir en la temporada vinent. 11 i 36, aquestes coses i moltes més, ja que parlar avui d'alguns nous propis, els repassem a Esports 97 nit, com fem en cada dia a l'arrencar el programa amb les 5 Opció Falcao, l'opció que el davanter colombià ha pogut tornar a aparèixer en l'òrbita del València, guanya números segons Esberengui, els companys de Superdeporte. Punt i seguit. Després de l'amistosa ira als Estats Units, el València inicia les vacances a menys l'uno, qui ja pensa en els reptes de la temporada vinent. Lo que nos espera es un, una tarea difícil, però al mismo tiempo, com dices tu, muy ilusionante. Yo creo que el Valencia està de vuelta al lugar, al lugar que pertenece que es disputar la Liga de Campeones, pero tenemos la Liga, tenemos la Copa, tenemos que, que empezar a trabajar con todos estos frentes. Demà el quiròfan, el porter del València Diego Alves passarà demà pel quiròfan del seu tractament del lligament encreuat i serà operat pel metge de la selecció brasilera Rodrigo Lasmar. Comença la campanya d'abonaments. El conjunt Granota traurà demà a partir de les 10 de matí els nous abonaments per a la temporada 2015-2016. Una campanya en la qual s'espera patir menys del que s'ha patit en guany tot i que, recorda Lucas Alcaraz, el final ha sido Pero que es un año en el que sí, sí, que, se ha sufrido los rigores de la competición, como siempre, pero que se ha terminado con, con un desahogo que no era esperado. De eh, perdón eh, València colpecha primer, ...Victoria Biló 75-91 a un destacadísimo Pau Rivas... ...disapte la Fonteta pot dictar sentencia en la serie de quarts. Les 11 i 38, pausa per a la publicitat i comencem a parlar del tema Falcao i de la resta de coses de tot el que composa el mapa de l'actualitat informativa a dia d'avui, dijous 28 de maig, última setmana de maig, ja quasi tocant al mes de juny, així, en la 97 punts de ràdio, fins a la una de la matinada. es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27 los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Este verano, si tienes 18 años o más, puedes seguir formándote para lo que estás estudiando. La DIPU y tu ayuntamiento te ayudan con más de 3.100 becas de 500 euros al mes. Durante julio y agosto para que adquieras experiencia. La DIPU beca, Diputación de Valencia. En clave de Ortifus, con Levante, el mercantil valenciano. Un documental sobre la vida de este famoso dibujante valenciano, sus raíces, sus fallas, sus viñetas sobre la actualidad y sus facetas más desconocidas, como la música. Resérvelo ya en su kiosco por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El dibujante que no quiso ser banquero. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 de la nit i 40 minuts, eh, la 97.7 Ràdio, en la seva emissió diària del programa esportiu, Esports de 97 nit, que comença a parlar en el en dia d'avui. I ho fa eh, eh vinculant-se o tractant la portada que avui els companys de Superdeporte eh, han tret, eh, parlant de Radamel Falcao. En el mes de setembre, una volta el València tacta, tanca perdó, la contractació d'Álvaro Negredo, el futbolista del Manchester eh, City, probablement una setmana després eh, d'haver-ho de fet, no seria molt més tard. Recorde que en un programa vos contarem no sabeu lo a prop que ha estat realment Falcao del València Club de Futbol. Sincerament, mirant el rendiment que ha donat Falcao en el United i mirant el rendiment que ha, mirat, que ha donat perdó, eh, Negro del València, tampoc tinc clar si la il·lusió haguera sigut, almenys de partida, probablement molt major, no tinc dubte, però també és cert eh, que la realitat marca que ni Negredo, i això és la realitat, ni Radamel Falcao, i això és la realitat, estan en el seu millor moment, o en el millor moment de la seva carrera, per millor parlar. De fet, vos estem preguntant i esteu manifestant-se eh, de manera prou contrària al fitxatge de Falcao. Eh, Falcao ha estat en l'òrbita del València, ho va estar aquest estiu, i continuem reafirmant-se en la idea que vos contàrem en setembre, que quan Nuno es referia a una bomba es referia més a Falcao que a Negredo. I Falcao va tornar a estar en l'òrbita del València, perquè és un dels futbolistes que d'una la cartera al Jorge Méndez y Jorge Méndez es el amig o la persona de confianza del propietario de Valencia, y no pasa res perdido. Ahora, si, es que el Valencia, en altres épocas eh, había eh, había un, unos basques que eran muy comunes en la de Arturo Tuzol en Pau Descanse, que era más recuerdo Folgado, tal? ¿Qué tal? Miguel Santos. Miguel Santos era el representante de del del en la época de Arturo Tuzón. Mm. En alguna época Ampedro Pedro Cortés va ser Giovanni Becali. Sí. en la... Gustavo Mascardi. Gustavo Mascardi. Després vingué l'època García Quilón. Sí. Després de l'època García Quilón, no sé si ha hagut alguna aixina clara i definida en el València Club de Futbol. Alberto Toldrà també ha tingut Alberto Toldrà, en un moment el Toldrà certa rellevància. En efecte, en l'època de Llorente, Manuel Llorente, els, els correcte. Els també, sí, sí. Correcte. És normal sí. que un president i que un Consell tenga afinitat per els motius que siguen amb un representant i no passa res per dir-ho. I jo no sé, primer, no sé que... Eh, no entenc que algú s'escandalitze per això quan t'ha ocorregut tota la punyetera vida que algú li trobe pegues a l'açò quan t'ha ocorregut tota la punyetera vida i tampoc entenc que a voltes des de València se fiquen nerviosos quan digues que el València treballa o el representant de capçalera del València és Jorge Méndez. Senyor, que no passa res, que ningú està acusant de res a ningú. Estem acusant d'obvietats, que Méndez té un major tracte amb el València en els últims anys. Doncs pues miren, des de l'any que comença amb Jukic Postiga, que ja el representant de Jukic treballa per a Jorge Méndez, Carlos Buceta crec que és, eh, Postiga ja el du Jorge Méndez, a partir d'ahí el València ha treballat amb Jorge Méndez. I sé que el primer any, el que vos estic dient, de, de Yukichi i Postiga va ser desastrós. Però jo crec que en un any Méndez li ha procurat operacions importants al València, unes que te fan dubtar més o menys, però que, escolteu, que representants i clubs ara me diran vostès que Méndez no té ascendència en el Real Madrid tota, tota, Pepe, Coentrao, eh, Cristiano, James... Di Maria. Di Maria. Però què passa, passa això? Si en lloc de ser Jorge Méndez fora el representant, molts dels que rajen, rajarien, probablement no. Miren, jo no crec que Jorge Méndez siga ni el tio més valencianista del món, ni la gent més infalible del món, ni el tio més caritatiu del món. Jorge Méndez és un tío que va al seu negoci. Punt i final. Però que en el món del futbol, tal i com està muntat, el que no vulgui la realitat de que n'hi ha certs intermediaris que treballen més o vint amb, amb uns clubs que altres, el que no vulgui veure aquesta realitat és o perquè està cego o perquè té algun interès personal. O en contra dels que estan ara, o en contra de Jorge Méndez perquè no és un representant amb el que puga sucar o niña o informació, o les dues coses. Esta és la realitat. De fet, jo recorde que em salva, quan xerràvem ja eh, este hivern, bueno, abans de l'hivern, setembre, octubre, ja salva, eh, donava una impressió que la certa i que és realitat, salva, que això en Anglaterra és el més normal. Quan parlàvem, en efecte, li preguntaré quan parlàvem amb Rufete, eh, dir, senyors, que és normal que en Anglaterra lo més normal és que cada club tinga el seu representant de capçalera i treballa amb ell en el 90 pico per cent de, de les operacions en les que els jugadors són d'ell i en les que no són d'ell també entra perquè intermedia mm, és que eh, molta gent eh, a voltes quan parlem de, de Mendes eh, ens acusa de que Mendes eh, no porta tots els eh, fitxatges que ha fet el València i és cert però eh, avui en dia la figura del, del representant de futbolistes s'ha convertit en intermediari de futbolistes. Què vol dir? Que té en la seva nòmina o en la seva cartera un grup determinat de futbolistes, uh mhm. -huh. però que moltes voltes treballa per a un club en qüestió per a tractar d'afavorir bé l'arribada o bé l'eixida de qualsevol futbolista encara que no forme part eh, de la seva cartera o que, no ell, o que ell no tinga en nòmina uh mhm. -huh. eh, personalment els clubs treballen i per això moltes voltes hi han tantes comissions, Manolo perquè està el representant del futbolista el representant que, que treballa <laughs> en el club que compra com a intermediari per a desbloquejar eh, qualsevol operació que per qualsevol cosa s'ha bloquejat i és més fàcil que se desbloqueje amb un determinat representant que directament amb el club. I després està el representant del club que ven, que també afavorís que aquesta operació qualli. Per tant, a voltes hi ha tanta comissió perquè participen diferents representants. No sols el representant d'un futbolista, sinó altre representant que exercís d'intermediari i que intermedia per a aquesta operació eh, se porta cap endavant. I molt de moltes, uh mhm. -huh. Mendes no és el representant, per exemple, directe de Álvaro Negredo, però com que té tan bones relacions en el Manchester City, pues Mendes Mendes en un moment determinat va afavorir l'eixida d'eixe futbolista cap al València. La fa més còmoda, la fa més accessible, la fa més menys eh, traumàtica i inclús si la pot abaratir, la abaratís. Igual que en Negredo, pues en qualsevol altre eh, futbolista que entre o isca, pues a partir de pròxims mesos, i ja ho hem viscut, pues per al València uh mhm. -huh. treballarà i col·laborarà eh, Jordi Méndez, encara que no siga el representant directe de qualsevol futbolista. Vull dir, hi ha intermediaris i avui en dia hi ha una figura que era l'intermediari hi ha agents de futbolistes que no tenen futbolistes però que treballen Correcte. per a desbloquejar diferents situacions en clubs que volen comprar o que volen vendre i no tenen en nòmina cap futbolista això pel que fa al tema de... que no és el cas de Mendes ojo. de Falcao per cert, avui també eh, publicant els companys de Levante ara parlarem del tema, eh, mm -hmm. si vols eh, que hi ha que definir la setmana que ve eh, les eh, àrees de treball o la jurisdicció de cada àrea de treball eh, Rufete per un costat i un per l'altre, que sembla que, són, que és una relació pues, que no és fluida, a voltes passa que entre i el secretari tècnic n'hi ha una distància i sembla que hi ha una distància entre Nuno i Rufete tampoc vull dir, no crec que siga gens escandalós no, és la primera, distància... ni ha, no és ni la primera volta, no, ni és la segona, ni és l'última en el món del futbol que eh, total, important entre Nuno i, i Rufete. Uh mhm. -huh. Que no passa res perquè ho diguem. Correcte. És una realitat. És una realitat. Al València li molesta, bueno, però és una realitat. Sí, sí. No tenen feeling, se reunissen, parlen, relació professional, freda, però a partir d'ahir no hi ha feeling entre, entre un Rufete i no passa res per dir-ho tampoc. Dels noms que sonen de futur per al València, Folgado, mm. eh, saps que n'hi ha dos que han agarrat eh, especialment eh, rellevància en les últimes jornades. Parla del porter Quique, Quico Casilla, el València sap que ha de reforçar la porteria després del que li va passar a eh, Diego Alves el eh, dissabte en Almeria i també, des que baixi també a la palestra el tema Otamendi està el tema de Héctor Moreno, central de l'Espanyol. Tant Quico Casilla com eh, Héctor Moreno pertanyen a l'Espanyol de Barcelona. I estem ja en comunicació amb el company de RACUN de Barcelona, amb Edu de Valle. Hola, Edu, què tal? Bona nit. Hola, companys, bona nit. Bueno, eh, què es parla allí? Eh, així sabem el que es parla de l'Espanyol, que és que hi ha dos jugadors que estan en l'òrbita del València. I del València, què es parla en Barcelona? Doncs eh, aquí ha arribat de, eh, a través dels mitjans de comunicació l'interès de, del València en aquests dos futbolistes, en Kiko Castilla i Héctor Moreno. El que passa és que eh, quan preguntes al club et diuen que no ha arribat eh, cap eh, interès, ni tan sols cap contacte, no, no oferta, sinó qualsevol contacte ni per Kiko Castilla ni per Héctor Moreno, i quan parles amb el representant, almenys de, de Kiko Castilla, diu que tampoc sap absolutament res del, del València. Per uh mhm. -huh. tant, eh, com que aquí l'Espanyol és un club tradicionalment venedor, la, les, aquest tipus d'informacions no posen nerviós ni al club ni a l'entorn, sinó que es, es prenen com, una, com, una, com un símptoma de, de, de normalitat i gairebé al final el que t'acaba dient tothom és eh, l'estiu és molt llarg i veurem. L'estiu és molt llarg i veurem. Per això jo, jo tenia que fer-te eh, dos preguntes eh, molt clares i molt directes. Una, quin és el preu de cada jugador, més o menys si ho tens segons clàusula, i segons la realitat per quin preu l'Espanyol acabarà deixant eixir a un o a l'altre o als dos? Eh, doncs eh, són dos casos diferents. Sí, sí. El, començarem pel més fàcil, que és el d'Héctor Moreno. Dic més fàcil perquè després el cas de Kiko és una mica més complicat. Val. Eh, Héctor Moreno és un futbolista que ha canviat de representant aquest any. El seu nou representant és Mino Rayola, eh, aquí, a, qui, a qui, per cert, l'Espanyol li deu diners. Perso de... Personatge, eh? Sí, sí, sí, sí, personatge que va portar eh, Felipe Mationi, precisament un jugador que avui s'ha acomiadat oficialment perquè acaba contracte, doncs bé, el va portar Minor Rayola a l'Espanyol. D'aquella operació al club encara li deu diners, i us estic parlant de fa, si no recordo malament, eh, 5 anys, 4 o 5 anys. Eh, doncs bé, eh, Héctor Moreno ja fa temps que vol sortir de l'Espanyol i l'Espanyol ja fa temps que vol desfer-se d'Héctor Moreno per un motiu i és que és un dels futbolistes que té més, eh, pel qual pot treure més diners. Eh, la el traspàs estava fet pràcticament amb eh, l'Stuttgart alemany abans del Mundial, del, del, del Mundial de l'any passat al Brasil. El que passa és que durant el Mundial Moreno es va lesionar de gravetat i tot, es va, tot se'n va anar a Norris. Moreno es va recuperar i Moreno després ha jugat una mm, molt primer bona... Primer selecciona Héctor Moreno, després selecciona lesiona l'Stuttgart que va baixat a la segona divisió en Alemanya. Doncs mira, sí, eh, <laughs> ja, deu, eh, no, no li hauria anat gaire bé al, el Correcte. que marxa cap allà. Doncs bé, eh, Moreno ha fet una molt bona segona volta i, eh, i jo crec que aquest estiu l'Espanyol eh, té coll avall que Moreno marxarà. A partir d'aquí eh, es parlava, tot i que ningú li va donar credibilitat d'una oferta de l'Arsenal de 20 milions, jo crec que el preu de Moreno ara mateix estaria, l'Espanyol estaria disposat a vendre'l, penseu que va costar uns 4 milions fa 4, 3-4 estius, doncs jo ara crec que menys de 6 l'Espanyol no traspassaria Héctor Moreno. Eh, en, jo crec que el xifren, el, taxen, el taxen en una quantitat pròxima entre els 8-10 milions aproximadament. Uh -huh. eh, jo crec que per 8 milions Sector Moreno podria sortir de l'Espanyol. I el cas de Kiko Castilla és complicat perquè Kiko és propietat al 50% d'Espanyol i del Real Madrid. Va. perquè es va formar la, el planter del Real Madrid i l'Espanyol, quan era jugador del Castilla, el va fitxar amb unes condicions molt favorables i a canvi el Madrid es va reservar un, reservar un 50%. Uh -huh. Kiko acabava contracte la temporada passada amb l'Espanyol i va renovar. Eh, per tant, encara li queden 3 anys més. Eh, la clàusula és de 20 milions, però eh, aquí està més complicat perquè, mm, perquè l'Espanyol quedés satisfet eh, amb una xifra per Kiko s'hauria de donar la mateixa xifra al Real Madrid. Eh, penseu que el, el, que pagui, el que pagaria el València pel porter l'Espanyol només es quedaria al 50%. Mita i mita. Una mita Exacte. cap al Madrid, altra mita cap a l'Espanyol. Exacte. L'any passat, l'estiu passat, l'Espanyol va rebutjar una oferta del Porto eh, per Kiko de 3 milions. Eren 3 milions per l'Espanyol i 3 milions pel Madrid, eh, un cop havia renovat. I l'Espanyol la va rebutjar. De fet, ni se la va, ni se la va plantejar. Llavors, jo crec que el cas d'en Kiko és una mica més complicat. Eh, quina quantitat seria bona per tots dos equips? Eh, pel que jo sé, l'Espanyol compta amb Kiko i sempre ha dit de portes endins i de portes en fora que és el porter de l'Espanyol. A partir d'aquí, quina quantitat seria bona? Home, jo crec que a partir dels 10 milions en total, o sigui, 5 pel Madrid, 5 per l'Espanyol, podria ser una xifra interessant, però, eh, clar, pagar 10 milions per un porter com Kiko Casilla, que és un dels millors de la Lliga i que ha tornat a fer una molt bona temporada, mmm, no ho sé si el València estaria disposat a fer aquesta inversió eh, de, 10, de 10 milions. Jo dubto que l'Espanyol deixés sortir Kiko ingressant menys de 5. Està clar. Per tant, més o menys seria per aquí. Pues doncs de qualsevol manera estarem atents perquè és evident que Eh, eh, sí o sí la porteria del València ha de ser reforçada després del que li va passar Diego Aves a Almeria el dissabte passat. Edu Batlle, company de rac gràcies per atendre'ns. Estem en contacte perquè, com dius tu, l'estiu és molt llarg i me dona que en algun punt els eh, destins o les destinacions de València i Espanyol van a tornar a encreuar-se. Perfecte, quan vulgueu, una abraçada. Una abraçada al company de RAC1 eh, Salva. Sí, 50% Madrid, 50% Espanyol. Això dificulta prou el fitxe de Casilla, eh? Bueno, està Mendes. Té bona relació. 30, 30 i 30? No, no, té bona relació. 30 Espanyol, 30 Madrid, no, 30 Mendes. No, té bona relació de dos clubs, dic. Per aquestes coses també és vàlid. També és vàlid, en efecte. Per aquestes coses treballa un representant. Clar. Ni més ni menys. Sí. Bueno, el Levante de Mals, eh, nous abonaments, en les que, a més, sembla que, a banda de mantindre preus, diguem-ne que els abaratís d'una manera tàcita, que és, segons he llegit, eh, no hi haurà dia del club, no hi haurà que pagar per la copa... Eh, mm, sí, que... sí, demà hi serà la, a la venda, però la informació és que manté mateixos preus, Manolo, dels abonaments de la passada temporada, a més de conservar aquella promoció d'abonaments infantils eh, gratuïts, aquell passe, Manolo, de, entre, per a nanos, xiquets, xics d'entre 5 a 14 anys, pues, bueno, pues este abonament infantil continua sent eh, gratuït per a tots els fills o nets d'abonats del Joventut Esportiva en la temporada 15-16, el que vol dir, Manolo, per preus, el més econòmic, si eres accionista, 80 euros tota la temporada, uh -huh. en la grada Levante Fans 1909, 130 si no eres eh, accionista, mentre que el preu més eh, car, 330 a la tribuna central, si eres accionista, 380 si no eres eh, accionista. Recordem que en ICE, abonament infantil gratuït, se té la possibilitat d'adquirir tants abonaments infantils gratuïts com xiquets en ascendència familiar pues tingués en la família. La família nombrosa, pues a plena la ganaderia. Tots eh, amb el passe de Bades. Ah, plena la ganaderia, sí. Joan. Molt bé. La gran i grata sorpresa de la vesprada nit ens ha donat València Bàsquet. Ha guanyat en Bilbao, 75-91. I ha fet un molt bon partit. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches. Amb un Pau Ribas estelar y amb un conjunt de Carles Duran que avui ha rendido al nivel que se le espera, se le presuposa durante toda la temporada. Sí, yo creo que uno de los partidos eh, más serios, ¿no? Más sobrios que ha hecho el equipo esta temporada y además en el momento más oportuno, ¿no? Cuando necesitaba ganar para de esta manera acercarse a las semifinales y en una cancha complicada, porque no hay que olvidar que Bilbao hasta la fecha solo había perdido tres partidos como local esta, esta temporada y Valencia ha saltado Miribilla de manera autoritaria. Un partido que ha sido la verdad que bastante igualado en la primera parte. En el primer cuarto ha estado Bilbao por delante, incluso ha llegado a estar siete puntos arriba. Ha habido reacción en el tramo final de la primera parte, liderado por, por Van Rosson, y el equipo que se iba ganando por ocho puntos, ventajas que han llegado incluso a ser de, diez en el tercer cuarto, pero a partir de ahí desconexión peligrosa del equipo que ha encajado un parcial de 14-0 que le ha hecho perder hasta por, cinco puntos. A partir de ahí, Bilbao vázquez creo que ha acusado el esfuerzo, Valencia vázquez no ha perdido el temple, y, como bien decías, con Pau Rivas. Y también yo destacaría la aportación de Guillem Vives, aunque hoy yo creo que la victoria ha sido de todo el, equipo. Han hecho un parcial después de 2-15 que ha devuelto la iniciativa en el marcador a Valencia y ya no lo ha cedido hasta el final con esa victoria al final contundente, 75-91, que deja de equipo ahora mismo a solo un triunfo de las semifinales un triunfo que se podría conseguir este próximo sábado, seis y cuarto, en la Fonteta, y ya con un hashtag Manolo que está circulando a través de las redes sociales de la bochería Taronja, y es que se quiere que haya una auténtica locura de seguidores para impulsar el equipo a esas semifinales. Que pueden ser un peu y mig en la Euroliga del próximo año, dependiendo de la alta eliminatoria que enfrenta si no recorre mal, Baskonia y Unicaja. Sí, hoy, ha ganado el, el Unicaja, se ha cumplido la lógica, también ha ganado el Barça al, al Juventud. Eh, si el Vasconia eh, consiguiera darle la vuelta a esa serie y el Valencia Basket se metiera en semifinales, sería el Valencia Basket el equipo que jugaría la Euroliga la próxima temporada. Pero de momento no se quiere pensar más allá del sábado. al objetivo ganar sábado 6 y cuarto. Desde las 6 lo comentaremos en esta sintonía que el Valencia Basket afronte ese segundo partido contra, contra Bilbao. Perfecto, Juanma, gracias. Un abrazo, buenas noches. Dos en punt de arrancar el tema de debat de y i dels 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el test de debat de tertúlia i d'anàlisi. No, me, no, no se queixarà vostè, senyor Ximo Rovira, bona nit. Estic encantat, tu, encara estic pessigant-me. He vist un xicot, entrava en l'estudi, bona nit a tots. Entrava en l'estudi, ets un xicuelo ahí... Diu, què és? Este, és algun company de Superdeportes, dos xicons tan joves... Que sí, venen, <laughs> perquè està molt jove, eh? I tan sabut... I, està molt jove. I se gira i veig un tiarro i diu, che, el meu mista! <laughs> Pega't un abraç, home, un, un plaer, Miguel Ángel, compartir en tu. Buenas eh? noches. Miguel Ángel, bona nit, com estàs? Què tal? Muy bien. El placer en mío de reencontrarme con... con viejos amigos y compañeros de profesión, porque al final todos compartíamos lo mismo. Qué bueno, di que sí. Oye, aparte, ha hecho Manolo que se te da el micro y el pico una barbaridad. Bueno, oye, y de de no decir ninguna barbaridad. A ver si, a ver si le que me traqueta ¿eh? un mango y el presente <laughs> comentarista. Sería maravilloso, <laughs> sería maravilloso. <laughs> Eh, bueno, eh, y este también tenían que fichar para la temporada que ve. Eh, ya le faré yo la propuesta. Catar Oscar Fernández, ¿qué tal? Buena Què tal? Bona nit, com esteu? Pues Salut de, per a tots. De categoria, eh? encantats de reunir esta tertúlia en el dia d'avui per, a, per a parar de, de moltíssimes coses. Com van les coses per Qatar? Allí té que apretar la calor, cosa mala, no, Òscar? Sí, la veritat és que sí, que està apretant molt, però bueno, ja queda poc eh, per anar-nos de vacances. Ara, de, el dissabte comencem el Mundial, eh, la selecció sub-20, uh mhm. -huh. hem estat este mes passat a tope de faena en, en els vídeos, en scouting i en tot, però bueno, també és un premi jugar el Mundial i, i en quant acabi el Mundial pues, cap a València a disfrutar de les vacances ah, que no ho disfrutes tu cada volta que vens 12 <laughs> de la nit i, i 3 minuts de, vos recordo la pregunta que estem fent avui al voltant de la informació que signaven en portada els companys de Superdeporte eh, la pregunta que estem fent i estic veient amb eh, algo de sorpresa eh, opinions molt negatives jo pensava que podia haver-ne alguna però no tantes i tan negatives Penseu que es falca un bon fitxatge per al València, és la portada que treu avui el de Superdeporte. Eh, és la informació que en part eh, super eh, vincula, pues, clar, Mendes, Lim, València. Eh, este estiu, en setembre, torna a dir-vos, vos ho diguérem, no sabeu lo prou que ha estat Falcao de València. Algú se reia, algú, algú s'ho prenia a conya. Les coses no són perquè sí ni són casualitat i les informacions se treballen i la informació és que el jugador torna a estar en l'òrbita del València Club de Futbol la mateixa pregunta que estic fent jo els oients jo dic que més que fer els meus concertulis vos agradaria eh, que Radamel Falcao poguera vestir la samarreta valenciana considero un bon fitatge tenint en compte la realitat que és que no ha fet una bona campanya del Manchester United Sí, que arranca. Voleu que arranca jo? Perquè si, si comenceu vosaltres ja no me quedarà res. <laughs> vinga, va. Eh, vinga, Ximo, tira-li. és el futbolero. <laughs> A veure, si, si Radamel Falcao és el mateix que hem vist en la selecció colombiana, eh, en fi, quan ha estat eh, brillant, i en l'Atleti de Madrid així, a veure, <laughs> és un jugador megatop i superlatiu. Mm. Ara me fa que pensar que Manchester United, el fera de desecho de tienta, i tot el carinyo. Sí, sí, sí, està clar. Per parlar clar i ras. Per sí. parlar clar i ras i, i porta esta temporada també inèdit en el Mónaco que a veure, si és un bon equip però no, la Lliga francesa no és lo potent que és la Lliga espanyola eh, este matí comentàvem en la tertúlia en el mestre Bau uh -huh. i, i en, en la Ivinya i e diu, és que ha fet, un, ha fet un negredo esta temporada ostres, si esta és la qüestió si no està recuperat de la lesió si de Coco no va bé per lo que siga i de més, pues clar, però collons, és que és un jugador top i si el aconseguirem rehabilitar i si li canviarem el xip i si realment jo, era una segona jo joventut en el Supermurciélago uh. en la tele feia, feia una comparança a veure, eh, és evident que i ara entrarem si voleu en aquest tema o Negredo o Falcao els dos no caben per una qüestió de tope salarial, de fair play financer bueno, anem a veure com acaben els que marquen el fair play, fair play financer no, això la replegada que estan fent l'FBI en la FIFA està, està siguent minsa ahí va caure hasta la punta or per lo que sembla però bueno de moment són les normes que n'hi ha el, lo del Dipugate eh, jugaven al Monopoly al costat de lo d'estos mare eh? a estos eh, però més enllà d'això la veritat és que en teoria no m'escap negabun eh, a l'hora de eh, parar el futur Falcao Negredo la veritat és que els dos, siga de davanter que siga, has de fer un exercici de fe al·ludint a la temporada que han fet. És en qui, tu, en qui tu confies més. Vull dir, elements tangibles per apostar per un o per altre després de la temporada que han fet, jo personalment, encara que està mista i que està Òscar, que coneixen millor el món del futbol per dins, elements tangibles jo crec que no n'hi ha després ells me diran que sí o que no ara, ara, ara però és evident que els dos no caben i que has d'apostar-ne per un i que per el que apostes ha de ser un exercici de fe. A partir d'ahir, ese que per el que siga Falcao no ha fet una bona temporada. Però jo crec que l'any passat ningú haguera posat, o molts pocs, és cert que té guanyada, és un jugador, és el mega top de stop, i té guanyada una credibilitat superior a la resta, molt pocs hagueren apostat a que Messi haguera retornat a fer una temporada uh mhm. -huh. tan con la que de el Barça i l'ha feta y això y ya ahora me calle y para palabras que saben tanto a Miguel como a, Oscar a de que ya haya presa para paraula eh, bueno, <clears throat> el, tema el tema eh, es que yo creo que es un delantero que es muy válido para Valencia porque un delantero de esa magnitud no se lo ha olvidado ni jugar al fútbol ni hacer goles quizá lo único que necesita es un poco de cariño y un poco de, bueno de volver a retornar a sentirse futbolista porque quizá los dos últimos años después de, la salida, de salir de la lesión, eh, ha, estado puesto más en tela de juicio, quizá por saber si se va a recuperar o no, que, centrarse en, recuperar y en darle los minutos que quizá ha necesitado. Entonces, bueno, ya será una cuestión de la Secretaría Técnica o no el decidir si, si tiene sitio en el Valencia o no. Pero vamos, como delantero, me parece que es uno de los mejores delanteros que yo he visto en mi vida y que creo que sí, se puede volver a recuperar el nivel que, tuvo. ¿Tú piensas que se recuperará el nivel que, sí, Yo creo que sí. ¿A qué que se... la mala temporada que ha tenido el Falcao? Pues quizá porque, bueno, porque es que ha tenido una lesión de un año prácticamente, entonces las lesiones tan largas no se recuperan de, hoy para mañana, necesito, tiene un, periodo de adaptación, el jugador necesita un tiempo para quitarse el miedo, los equipos en los que ha estado quizá no han tenido ese, ese tiempo prudente porque todos tienen la pistola en el pecho porque necesitan resultados, entonces claro, o sea, si viene aquí, hace pretemporada y se pone bien pronto y empieza a tener confianza, me parece que es un jugador pues, es que Falcao es Falcao, es que... <laughs> Correcto, es que sido... Falcao es Falcao. Es un sueño, es verdad. Para Valencia es un sueño. Óscar. Coincidís en, en, en Miguel, Es la veritat, és un davanter top, és un davanter que, que no sabia actuar, perquè moltes vegades parlem dels davanters i els davanters són ratxes. I este pues, ha tingut la lesió que ha tingut, que és molt dura, que, que recuperar-se, com deia Miguel, no és un dia cap a un altre. El que passa és que tenim que tindre clar parlaves tu del tope salarial i de més, no? Sí. Hem de, hem de tindre clar a on tenim que invertir els diners. Mm, quina bona, quin bon tema de debat. Perquè nosaltres hem viscut este any el debat juguem en dos, juguem en uno. Sí que és de veres, jo te dic, jo firmaria Falcao, perquè me pareix un davanter top, me, pa me pareix un davanter que té que reivindicar-se, que té que tornar a ser el que era, perquè no se l'ha oblidat jugar. Però clar, pensant en que vas a jugar en uno, en dos, qué pensa Paco que Paco cada día va mes y y está demostrando y yo me plantearía si realmente la inversión que pudo hacerse en Falcao se te que eh, en uno o eh, en dos puestos más del equipo no? Ahora sí que es de que, que Falcao... yo me agradaría <laughs> lo de blanque. Es que Es que lo que suele siempre pasar en el mundo del fútbol. Te gastas 20 millones en Falcao, no sé cuánto pedirán por él, Y es que a, a la segunda semana ya le vamos a estar pidiendo que sea el pichichi de la liga. Entonces, o sea, hay que tener un poco de paciencia fe, y de prudencia. De, de fet, Migue, eh, acaba de dir eh, Oscar, el tema de Paco, uh -huh. que sembla que continuem, eh, i a voltes d'això tenim una part de culpa a la premsa, jo me fico el primer en la fila perquè ningú se senta al·ludit, que sembla que tornem eh, a voltes a buscar-li un davanter a Paco, y de momento al que vinga lo que tendrá que hacer es llevar el postapaco, eh? Que a ningún se le olvide, eh? Que le passa una miqueta con te pasaba tú, pero era un tío que de ningún, en este caso no de la casa, pero havia de segona División y feia pues no tenía medio lo que feia. Escolta, mm, después queda con que da es que te digo una cosa, es que el Valencia en el partido que fa el dissabte en Almería que vull parlar, aprofitant que està l'Òscar voy a parar del tram final de la Liga del Valencia que a mí no me ha deixat un buen sabor de boca, y he de eh, pero si no es per Paco en Almería si no esper la sang que te a Alter li arriba la pilota que li arriba a Paco en lo que s'està jugant el València en aquell partit, li tremolen les cames i se li fa, el porter se li fa i més, i Paco li arriba la pilota i quan la té, instint de golejador defineix perfectament i a més se guanya aquest partit en una gran mesura per la sang freda d'un tio al qual estem és cert que són noms i és normal és, és, és llei de vida en el futbol però que ningú s'oblida que qui vinga va a tener que lluitar Pero llevarle yoga a Paco, eh? Entonces quizá, quizá y, es mi, humilde opinión, eh, el, fichaje no es Falcao. Porque si viene Falcao aquí, lo que va, lo que va a necesitar desde el primer momento va a ser eh, minutos y, va a necesitar quizá una confianza y una continuidad que a lo mejor por la situación que tiene Valencia o por el delantero que tiene Valencia, que es Paco Alcácer, que además es el titular, Ganado a pulso, pues no va a tener. Entonces, bueno, pues y que sí, se, se puede, Miguel Ángel, en el sentido de que contractualmente sea viable, entre comillas, eh, deshacer el compromiso que se tenga con Negredo. Porque no sabemos, yo he leído eh, varias veces y también he escuchado aquí a Manolo decir no, no, es que lo de Negredo está condicionado, pero hay que hacerlo. O sea, no se ha soltado el dinero, pero cuando termina la temporada... yo no podría asegurar, porque son cosas que no puedes asegurar, yo no he visto el contrato, la fulla del Pero me extrañaría mucho que ese contracte, el de Negredo, no tenga alguna cláusula para no agarrarse de escape y que, si no, está inméndez Méndez del, del, Me extrañaría tan, porque a mes Negredo va a ir un par de voltes que eh, tot estava condicionat si finalment l'equip entrava o no en Champions. Sembla que cadascun tenia una visió diferent de per on passava la l'obligatorietat de la opció de compra, que és una cosa que jo sempre dic, no me quadra opció de compra obligatòria, és un oxímoron, o és opció o és obligatòria. Val? És una compra a plaços. O que tenies, no, que tenies que fer el pago el, el, la temporada Correcte. que ve. Vale? Però, però si s'ha de fer obligatòriament no n'hi ha lloc, també, com estan dient eh, Òscar i Miguel Ángel, a fitxar un altre davanter top quan si quatre dies tens que cantar-li el tango a Nico de adiós muchachos, compañero, compañero de, de vida. És que això és una de les possibilitats de les quals també vull parlar super, que puga entrar el jugador en una operació de baratiment de l'eixida de Otamendi, eh, del qual també ara parlarem tranquil·lament, eh, però si un quanta va ser molt complicat que pagui ningú, el jugador és evident, jo crec que és evident, perquè van passant les jornades i el jugador no va respirant, amb el qual si no respira està assumint el que diu el seu representant, i jo crec que és evident que eh, eh, eh, Otamendi va tindre que ser alguna manera pues que puga quadrar a tots eh, pues això eh, que en este cas eh, se poguera intentar ficar eh, Falcao com a manera d'abaratir la eixida de, del futbolista del València de Futbol de Nico, de Nico Tamendi però pel que veig en la gent molta il·lusió no li fa, eh? Sí, tot el món diu que ah, que està coixo, que a mi també me sembla molt injust el personal, també. Bueno, <laughs> escolta, se, diu, se diu, eh, veure, Twitter és tan sofrit, macho, que de veritat, <laughs> eh? Twitter és molt canallà. Twitter, Twitter és molt canallà. Me sap <laughs> fatal, un futbolista top, que mereixeria, sí, tot el nostre respecte, però bueno, cada un mm. que s'expressa com vulgui. Eh, exacte. 12 i 14, anem a fer la primera pausa per a la publicitat i tornem de seguida eh, lògicament, també m'ho vull preguntar d'una cosa de la qual estem parlant durant tot el dia d'avui, ho he parlat abans amb Folgado, ixa eh, teòrica intromissió cada dos per tres de la figura de Jorge Méndez al voltant de l'actualitat del València Club de Futbol, o el que s'ha donat tota la punyetera vida, li pese que li pese que són els representants de capçalera. Cada època en el València hi ha hagut un representant amb el que s'ha treballat majoritàriament. I que no vull veure això, eh, un problema de realizar de forma. 12 y cuarto, una pausa y tornem de seguida. Així a la 97.11 de Radio Esports, 97 nit. Si estás buscando un deporte diferente para ti o tus hijos, lo encontrarás en el Club de Esgrima Mediterráneo. Sal de la rutina, mantente en forma y vive la emoción de la esgrima. Y para los pequeños de la casa, iniciación en un deporte que le aporta valores añadidos como la disciplina, rapidez, concentración y reflejos, a la vez que se divierten. Infórmate de sus flexibles horarios y clases particulares en www.esgrimavalencia.com. Calle Justicia número 2 de Valencia, entre la Plaza Porta de la Mar y Puente de la Exposición o en el teléfono 629 629 232. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Set de barbacoa muy futbolero con Superdeporte. Un maletín profesional de cinco piezas para hacer de sus barbacoas momentos inolvidables. Delantal, espátula, tenedor largo, pinza y manopla. Todo con una imagen muy futbolera por solo 14,95 al comprar el diario Superdeporte. El próximo domingo 31 de mayo, la cartilla del set de Barbacoa. Superdeporte, somos tu equipo. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa pelló y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa pelló Juntos, llevamos tu pelló más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Un año más llega la Carrera Solidaria Popular de Cruz Roja en Valencia, una carrera para ayudar a los más necesitados. Este año podemos participar todos. Únete y marca la diferencia. Domingo 7 de junio, en Valencia. Contamos contigo. Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte, medios patrocinadores oficiales de la carrera. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 18 minuts. Continua Esports 97 NIT, així la 97 punts de ràdio fins a l'hora de la matinada. El nostre programa diari d'esports, avui la tertúlia junta Miguel Ángel Ferrer Mista, junta Òscar Fernández des de Qatar i junta Ximo Rovira des de Gandia. Sí, home. <laughs> Te, te sembla bé? Les Afor. Sí, sí. Des de les Afor, Sempre. tota la vida. Comarca eh, eh, molt amiga. Senyores, senyors, eh, hi ha molta gent que està una altra volta parlant eh, de la constant aparició de Jorge Méndez en l'òrbita del València Club de Futbol. A veure, les evidències són les evidències. Jorge Méndez és l'amic de Peter Lim, que és el propietari del València. Com diria Pep Guardiola en aquella famosa roda de pesa, el P puntos suspensivos amo. <laughs> ¿Val? Ya estamos en horario nocturno. Ya. Va, el puto amo. <laughs> eh, dit això, més enllà de que és cert que Jorge Méndez treballa amb l'IM, uh mhm. -huh. a banda d'això, és cert que tota la vida, ho comentàvem abans, en l'època d'Arturo Tuzola en Pau Descanse Miguel Santos, després amb Pedro Cortés hi que una època que era eh, Giovanni Becali, després, la, eh, després estigui este argentí eh, Gustavo Mascardi, després aparegui Manuel García Quilón, després, vull dir, eh, després eh, eh, tot, tot la Consulting, sempre hi ha hagut que els clubs, i a més això en Anglaterra s'ha més assumit, en Anglaterra és mm. molt més normal que un club treballa, un representant de capçalera, en els futbolistes que tenen cartera i en els que no tenen cartera intermedia per a que les a, a, operacions acaben quadrant en Espanya sembla que encara tenim una miqueta eh, no sé com dir-ho, reticència a aquestes coses, vull dir i són tan normals com dir escolten vostès, és que Jorge Méndez no té ascendència directa sobre Florentino i el Real Madrid haurà col·locat jugadors de més pasta o haurà fet més pasta en, en este cas inclús Méndez amb el Madrid que amb el València eh, eh, crec que per a qui no estigui acostumat, eh, Miguel Oscar i Ximó va tindre acostumar-se que, en efecte, Mende va ser que a partir de la parega, en el 95% de les operacions del València, i a més, el València va tindre acostumar-se a que se parli de Roger Mendes com el representant de capçalera de Piteli i que tampoc siga despectiu ni passa res ni es fiquen nerviosos. Es que no, no me parece ser nada nuevo. Además, eh, Yo personalmente no conozco a Jorge Méndez, pero además tengo una buena opinión de él, porque es que además creo que al Valencia ha, hecho mucho bien, porque es que todo lo que ha traído ha sido bueno, entonces, bueno, tiene la confianza nuestra, la confianza de, la afición en este sentido, y creo además que mientras que siga haciendo lo que está haciendo y que está trayendo buenos jugadores al equipo, lo está reforzando, oye, creo que es bueno. Luego ya lo que se lleve o lo que se deje de llevar y eso será cosa de los pero que de, mandan, pero... Te eso una cosa, nos pero eso treballen els representants. Home, claro, efectivamente. <laughs> Todo el mundo está... Todo el trabajo está remunerado, así que... Yo día eh, quan eh, ocorregué que llega un momento en que sembla que se refredaven molt les negociacions per la renovació de José Luis Gallà, jo diria, a la fi, els representants de Gallà el que han de procurar és el millor per als seus interessos, que són els que s'ho representat. Vull com, dir, como tot el món querria. I jo a la gent li feia sempre la mateixa reflexió. Si resulta que eh, tu, amic oient, tens un fill el dia de demà i eh, el teu fill eh, se'n va jugar, és valencià, però se'n va jugar al Bayern de Múnich i el seu representant és de Múnich, tu què voldràs? Que PSV de Múnich busca el millor per al Bayern o per al teu fill? Pues a això se dediquen els representants, ni més ni menys. Efectivament. Òscar. Jo coincidís. La veritat és que el tema està en, el, eh, eh, en que ell va fer lo millor pel seu jugador. El que sí que tenim que tindre clar és que ell no té que aprofitar-se del club o sigui, el club té que aprofitar-se d'ell. I jo coincidís en, en Mista, en el que ha dit, és de veres que els jugadors que han portat pues, tenen un nivell, que li han donat un nivell al València molt gran. Ara, el tema del Facao, pues no sabria què dir-te. Jo, te, jo, parlant de la inversió que podem fer en ell, seguint de Jorge Méndez i de més, jo me pararia a pensar molt, eh? me pararia a pensar molt i, i, i sobretot, ja que està ahí, que és el representant, que, com ha dit, va a el lo mejor para seu jugador, tiene que mirar también el club el que está trabajando y para y de mes y de mes y lo que tenía que mirar es la temporada que ve, que son equipos de Champions, que tienen que hacer la previa pero ojalá ojalá pasen la previa y la competición de Champions en la Liga es muy exigente Entonces, yo creo que, que tiene que hacer el trabajo que está haciendo el Valencia tiene que aprovecharse de ese trabajo de Méndez, no, no Méndez del Valencia Jo volia deixar una, una reflexió de, eh, també respecte al tema de vendes. A mi em fa l'efecte, per exemple, que el fitxatge de, del xicón de Cancelo uh -huh. 15 milions d'euros que hem A mi no me quadra el fitxatge. Eh, Viro, igual que, que, que és normal que Mendes treballi a València, a mi hi ha coses que no me quadren. I és No me quadren els 15 de Cancelo. Jo crec que paguem les ganes en este xiquet i d'alguna manera, pues, si Mendes pues, està inflacionant l'equip. Altra cosa que no m'acaba de quadrar del tema de Mendes és que, segons explicava el mestre Bauer eh, durant esta setmana, uh -huh. resulta que en les opera... No, no ho sé ben bé com funciona, vosaltres sabreu més. En les operacions internacionals, de, el, el representant ha d'associar-se, per dir-ho així, en un partner del país on va fer l'operació. I el, eh, el, el eh, representant argentí, que no sé com li diuen ara, eh, bueno, de, de, de, Otamendi, de Otamendi... Eugenio López Eugenio López. Este Eugenio López es, de par Mendes. es partner de Méndez. Sí, sí. ¿Cómo és possible que un soci teu, partner de Méndez, te fique una bomba a la que després va reaccionar Amadeo Salvo entrant en teatres en, a Cinesport uh -huh. 97 nit diguent que bueno, les contestacions que va dir que, bueno, que hasta l'última peseta com fa sen, sabent que te va fer mal és bona pregunta a, a un club en el que tu tens tanta ascendència i eres amic íntim del, de l'amo per tant jo el tema del representant de capçalera entenem que el que digueu és, estic completament d'acord Mendes és el superrepresentant el superagente, com li diuen en, en, en Portugal te pot mm. ajudar en operacions que dius, com pots somiar no? que, que un Radamel Falcao poguera vindre a València però també té la cara B que haurien de voler la també en quant a l'encert segur, tot en la vida té, una, té un pro i un contra eh? Mm, tot en la vida tot, no hi ha res que siga eh, perfecte en la bondat ni tampoc absolut en la maldat. Eh, I, en efecte, hi ha coses, pues, com pot ser que el soci de Mendes li posa una bomba al club en el qual treballa Ho diré Mendes? clar, m'agrada més en Rufete, s'ha acabat. Otamendi va vindre així per Rufete eh, Mustafi va vindre així per Rufete. I, i, Però és que jo crec que... Hi ha fitxatges que s'han fet molt bé de la secretaria tècnica. Mm. I crec que és una ingerència en la secretaria tècnica, en alguns moments, el treball o els interessos d'una macroempresa con la de Mendes. Ya está aquí, eh, yo creo que el tema también no responde nada más que a, a, a ponerlo en el mercado básicamente pues, correcto, a que la gente a que se empece a, a que se empece a hablar de él Porque aquí, en definitiva... De Esa es la percepción que tenía el presidente, fuera de micro estiguen parlant. Que se hable, da igual que se hable vino o mal. Pero que se coge ahora. Ya, es ya, pero... a la mare, pero ¿eh? bueno, ya tienes a Otamendi, ya de momento ya tienes a Otamendi en, en, la casilla de salida. Porque ahora ya los equipos ya están pensando, ah, pues mira, Otamendi ya se puede fichar. Cuanto hace dos meses, Otamendi era intocable. Entonces, bueno, de momento ya han conseguido, entre comillas, lo que querían. Ahora, claro, ahora tienen que venir con 50, uno detrás de otro, si no, no se va. Sí, perquè aquest aspecte, eh, eh, si Amadeo Salvo té, eh, jo ho comentava també aquesta de la tele, té el benefici del dubte de que de Guantei, quan per un jugador s'ha plantat en un preu, acaba traguent-lo. Soldado és un cas i Jeremy Matías és un altre cas. Ell va dir, Soldado són 30 o no se'n va i foren 30 i ell va dir, Matison o els 20 de la clàusula o no es meneja i acaben el siguiente els 20 de la clàusula. Per tant, després ho farà o no ho farà. Jo això no sé, no tinc la boleta... Eh, me fa gràcies alguns que tenen la boleta de cristal. Jo no la tinc, ho dic sempre. El temps dirà. Però de moment el benefici del dubte sí el té perquè en estos dos casos se planteja aconseguir el que ell volia. Per tant, si diu 50 votament, que després, ara parlem, algú pot pagar 50 per Mendy? i això és un altre tema però que en efecte a mi eh, aquesta reflexió de Bau que moltes voltes és molt més llarg del que molts ni s'imaginem i, i, i establir ponts eh, que alguns no arriben a establir i que que va estar sembrat com el soci de Mendes li posa una bomba eh, al club en el qual teòricament treballa a diari el propi Mendes pues igualment també està d'acord amb aquesta bomba eh, I, és, i és una estratègia com molt bé apunta Miguel sí, sí, sí, sí jo... que, que des del primer segon és el que se barrunta claro. és mateix Amadeo Salvo Es que... Segur, jo, jo crec que, que, que és una, una estratègia que, que han planxat ells com a representants ells volen treure, ells saben que tenen que manejar a Falcao correcte anem a ficar a, a Otamendi Otamendi està en la porta d'Eixida però per què no parlem de Jackson eh? que al final és el que agradava així sempre també està en, en Jorge Méndez està Méndez i està també buscant una eixida clar, eh, estem parlant de que el Manchester vol Otamendi, que 50... Jo crec que és una estratègia que han fet perquè estan treballant i, i, i, i tu no pots eh, tallar la mà que te dona de menjar. O sigui, ells tenen que buscar una estratègia i han posat Otamendi en la porta d'Isida i, i, i només posar Otamendi ha aparegut el nom de Falcao. No. <laughs> Entonces, clar, també és una reflexió per pensar moltes sí. coses, eh? Sí, sí sobre todo porque aquí no se da puntada sin hilo. O sea, yo creo que aquí todo lo que hacen está todo <laughs> medido. Aquí no se da puntada sin hilo. También aquí, para apuntar. Aquí está todo pensado, medido y yo creo que todo lo tiene muy claro. Entonces, cuando la gente de Otamendi hace eso es porque el, de, arriba, en, que todos sabemos que es Jorge Méndez, le ha dicho, oye, hay que empezar a mover el árbol para ver si cae las bellotas, para que <laughs> poco a poco aquí las cosas vayan saliendo y yo creo que no responde nada más que eso. i perquè jo no sé també eh, mirant com diu eh, vista que hi ha que mirar-ho tot i, i que així no se pega puntades sense fil vaig a pegar una altra jo no sé a partir d'ara quina ascendència va tenir Jorge Mendes sobre Florentino Pérez tenint en compte que i tu el coneixes més que mm -hmm. ningú mhm. Miguel anant Rafa Benítez al Madrid igual els dies de vino i rosas de Jorge Mendes en el Bernabéu no dic jo que s'hagin acabat però que va ser molt més complicat que puga manejar mercancia dins del Real Madrid tots sabem quines condicions fica Rafa Benítez per a treballar i quines condicions, o millor dit, per no complir algunes condicions d'aixes perquè ja havia dit dos voltes no al Madrid. Para empezar ya ha pedido un director deportivo. Que eso es algo de lo, que, de lo que, carece el, el, Real Madrid, entonces... No, tienen un, Florentino Pérez. Bueno. <laughs> claro. un? Independientemente de Florentino ah, Pérez. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. un rufete. entonces, bueno, pues... Eh, Rafa Benítez es Manuel García Quilón. Es que por todo conocido. Correcto. Entonces... Eh, va a tener un problema, entre comillas, o Rafa Benítez o Florentino Pérez, porque claro, porque uno que era un futbolista, Florentino Pérez, ahora lo que ha venido haciendo durante los últimos no sé cuántos años lleva ya. Pues esto es que está. Pues fichando lo que él ha querido. Entonces es que los intereses del presidente muchas veces se, se, anteponen a los del entrenador, porque el entrenador necesita jugadores eh, que sean específicos para lo que él necesita para su planteamiento de juego. Entonces un, un presidente ficha jugadores por vender camisetas. Entonces hay cosas que aquí no cuadran. Así que bueno, a ver cómo se... Esto esto esto se, torna largo y, divertido cuanto menos, eh? Correcte. Oscar toca a Madrid a ver si encara acaba el director esportivo. Sí, así, así sonaba, sonaba la figura de, Roberto Lave, que estamos nosotros trabajando de director del fútbol base así en, en ha, sonado pro para para dirigir lo que es el fútbol base del Madrid, eh, también. sea que... Es que si Rafa Benítez ha de peso alguna cosa, yo creo que del subpaseo per a banda que ell ja ho duria en el cap perquè era un, ell sempre ha sigut un estudioso i un obsès del futbol mm -hmm. si alguna cosa eh, ha quedat enamorat de, de la, del seu passe pel futbol anglès és de, de, del tindré un ordre absolut i un, uh, i un control absolut de lo que és el futbol de cantera i anar treballant-lo des de les bases més xicotetes i que estiga tot eh, molt controlat molt treballat i lògicament això eh, va començar ell a prendre consciència i a treballar-lo que li, me consta que li encantava en Melbourne en el Liverpool és a comença a tindre una consciència de lo, mm -hmm. que, de lo que podia treballar a nivell global en totes les estructures des de la, el Quim més fins al, fins al més alt. Por eso él es un enamorado del fútbol inglés, porque la figura de en Inglaterra no es Muy como en España. No, y aparte es, es más un pues un gerente, un director deportivo, él, iba a Inglaterra, él prácticamente no dirigía los entrenamientos, tenía Paco Allistarán o, Paco de Miguel que tenía ya entonces con él, a Mauricio Pellegrino, entonces él mandaba el ejercicio, me mandaba el entrenamiento, él directamente se quedaba en el despacho viendo cómo iba y si tenía que bajar a dar alguna indicación, pues bajaba. Entonces, bueno, pues eh, es que Rafa es una persona que le gusta mucho el orden y que le gusta mucho las cosas pues bien hechas y, y que pues muchísima disciplina. Y es que creo que el Madrid, porque yo hace muchos años que salí aquí a casa, pero me da que no es un club dado a, a, toda esa disciplina, sobre todo por la cantidad de, de, cosas extradeportivas que suceden en ese club. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo gestiona Rafa eso en caso de que vaya al Madrid, porque porque no es fácil, ¿eh? En caso de que vaya al Madrid, que tú, tú en tienes, eh, ¿aún tienes alguna duda? Yo tengo alguna duda, te lo prometo. Te lo prometo. Que yo encantado de que no nara pero <laughs> lo que ha gusta, <laughs> Coteo, no vas a, no va a amagarme ahora ara. pero bueno. Yo preferiría que viniese aquí <laughs> más adelante o en algún Correcte. momento, pero bueno. Correcte. Para todo el tiempo. 12 y 32. venga una pausa, tornem. Llegim els vostres missatges en el Twitter al voltant del tema Falcao, que està calentet, per cert, una altra volta més, una altra nit més, eh, al llau de missatges en el Twitter. Eh, és, és increïble i és molt bonic veure que esteu ahí i que esteu opinant amb nosaltres cada nit. Eh, I en tornar eh, més futbol en estat pur. Eh, hem de parlar de noms de futbol, hem de parlar de la porteria, hem de parlar d'Otamendi, però aprofitant que tinc a Òscar i a, i a Migue, i a Ximo com a, persona que ha vist també tots els partits del València en guany, vull preguntar-vos què vos ha semblat el final de temporada del València. A mi m'ha estat una miqueta despagat. Eres muy, eres muy exigente tú. És possible també. 12 i 32, una pausa i tornem, vinga. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Este estiu, si tens 18 en o més, pots continuar formant para a que estás estudiant. La DIPU i el teu ajuntament t'ajuden amb més de 3.100 beques de 500 euros al mes. Durant juliol i agost, perquè adquireixis experiència. La DIPU et beca. Diputació de València. Este verano cuidar su pelo será más fácil con Levante el Mercantil Valenciano y su secador con dos temperaturas y dos velocidades y su plancha de pelo con revestimiento cerámico. Por solo 18,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El próximo domingo 31 de mayo la cartilla del secador y la plancha de pelo. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. Esports 97 NIT. El teu equip. La teua ràdio. 12.34, arroba esports 97 nit, el nostre Twitter. Per cert, eh, a veure si estem creixent bé, jo crec que per acabar en els 5.000 seria la xifra ideal. Estem en 4.917. Ja 16 de 7, no estem ahí. Eh, acabar el primer any amb 5.000 followers sincerament, significaria que aquí empujón, hi, ha, hi ha gent ahí que està interessada en nosaltres, cosa que agraïm. Bueno, eh, Efren Arandiga, la pregunta, eh, vos semblaria Falcao un bon fitxatge per al València? Efren Arandiga, m'agrada més Jackson, jo crec que això és el meu gol que tindrien que fitxar. el presidente Miguel Ángel Pérez Vista, Tony Hernández, presidente de la <laughs> que me tienes que parar porque eh, el disapte... Eh, sí. en la nada en Logroño. Efectivamente. Y el disapte... A las 5 de la tarde tenemos ahí en, en San Gregorio el partido de vuelta. A tan caro, ¿eh? A tan Así caro. que Ahora me pararé del tema. Vale, vale, ahora. Eh, eh, bueno, Beto que diu... Eh, le veo posibilidades al tema de <laughs> buscar 10 minutos para Huracán. Este es el tema, tranquilo, tony eh, sento que diu... Eh, Falcaba, Coixo, Jackson Martínez, muy mejor eh, barato. Vicenchea Mundo, yo prefiero delanteros que muerdan. Luis Suárez, nos ponemos ya así. Los sonrisa del Galgo diu... Falcao es una mangarrufa, no creo que encaje ni que este nivel ni que esté ya al nivel que necesita el Valencia. Hay más alternativas. <clears throat> Sentiment blanquinegre diu gran fichache, pero a día de hoy es inviable para el Valencia Víctor Navarro diu no, cree que es un futbolista excelente pero ya en un sin nivel de forma Miguel Perona, y ya millors davanters mayor mayor proyección y més Moisés Masajista, no me gusta ese jugador, está muy mal, ya tenemos a Negredo prefiero a otro que esté mejor como Jackson Martínez Carlos Cervera Ortiz, per a mi una, un error, lesions, una fitxa alta i si el Manchester ha fet l'opció de compres per algo, dubtes, eh, si no l'ha feta. Ivan Morat Esquer, si continua Negredo, no, no m'encaixen tots davanters amb les mateixes característiques, crec que el València necessita altra cosa. Eh, un mm, tuitero cachondo que es eh, identifica con Matier Colillero <laughs> ¿Por qué? <laughs> a ver, si una foto de con con planta en el en, perfil eh, no, si el United y el, y el Mónaco no lo quieren será por algo eh, Eliseo Gómez Digo paquetes en Valencia solo cabe uno esto ya si no parecería seguro Chesky diu, eh, eh, si lo dices por temas deportivos, el trabajo de Cavani, tanto ofensivamente como defensivamente, es muy superior. Chino Crack dice, eh, como tú dices, con Postiga y Pavón era todo mejor. Falcao sería un muy buen fichaje. Jackson son 40 y Falcao podría venir cedido. Germán dice que mejor en el centro del campo los delanteros que, mejor que hay mejorarán mucho. Eh, Sembra Diu tras la lesión, no. Teniendo al Cáceres tenemos el perfil cubierto, por eso por eso traigo a Cavani. Dice, Fran eh, Vidal yo no lo traería, después de la lesión no ha sido el mismo. si es por vender X camisetas, venderá muchas, pero por lo deportivo hay mejores. César Diu, no, ya basta de jugadores que van hacia abajo. Vieto, Carlos Vela y Llorente debía ser uno de esos tres del delantero. Eh, Dani Tortosa dice, entre la lesión, fair play y cobrante, el que cobra, no, una sesión con la de Chicharito no estaría malamente Chicharito es un nombre que también se va a vincular en breu, está en la cartera de Méndez a el, el de Fútbol Paco dice, eh, prefiero a Morata a Jackson Martínez. Antonio Mericha dice, me sigo quedando con Jackson. Eh, Robert T. Diu, eh, para eso ya tenemos a Negredo. Necesitamos un tipo enchufado, un volador capaz de fabricar un Villa. Agustín Artero diu, pensi que sí, pero también es verdad que ya daban tres molbones con Cavani Juntelar. Javi Ruiz que sí el portaría José dio un no, creo que está seco y exceso de ficha, Fausto dio un negredo no gracias, Iván MQ, eh, tenemos una Copa América por delante para ver su estado físico, que no lo entierre ya la gente, Toni Campos diu casi ya Casillas que siguen del Valencia es como no aniria a la selección y que que fuera ya ya eh, a gener foto de la meseta, Sergio diu no porque un delantero tanque ya tenemos a Negredo, me iría un delantero más rápido, ¿cuánto vale Vaca? Obaca per, més, per menys de 40 no el vas a traure del Sevilla eh, Francisco Gómez diu que, que tertulia, quina tertúlia més top la d'avui quin perdona sentir a, a Mista l'aposta té que ser Negredo i ningú més Amunt que a més eh, diu no va a volver el Falcao de l'Atlético de Madrid i no se debería fichar i no se debería fichar traería a Nolito Chesé Vaca un medio centro i un portero Petit Comitè Alcira diu Van Nistelrooy, Jonati Forlante i Xiren de Manchester per la porta de darrere i mira el rendiment després Javier MT diu Romario también nos salió rana, Negredo i ara Falcao, no escarmentaremos. Aaron Cano diu, sembla que nos sapiguen a colocarlo lo a més que fitxar amb Trillat no frenar la, la de Paco Alcácer. Oscar eh, Oscar diu, antes traigo a Jackson Martínez, Miguel Ballester diu, no deixem a, diu, no, deixem Mendes en el Valencia tenía a Negredo. Nacho diu, a mí personalmente no me gusta, yo apostaría por Jackson Martínez o Vieto Foro Murciélago diu, prefería 42 kilos más Valencia, nos hace falta extremos y tiene experiencia, si no son 50 Otamendi. Eh, Dani que Dani, que está aquesta mista, fica un vídeo de gols de mista en el Valencia que son muchos ya que el vídeo ha de ser llarg. Onofre <laughs> Furio diu que ficharía eh, a Jackson Martínez, Oscar diu, si compran a Jackson este año esto ya va a ser la bomba, es como si no nos tocara la lotería, menudo equipazo. Eh, Edgar Covalencia dice, para mí sería una barbaridad, ya tenemos bastante con eh, el desfalco e encaje que hemos hecho este año. Oscar proposa un joke de fichar o favejar según la gente buiga o altre. TF5 diu Falcao no vendrá, no interessa, la fecha es muy alta y te comerías el fair play financiero. Eh, Rapper VLC diu eh, l'ucraniano del Nipro Koplianka, menudo crack, pues sí, és un grandísimo jugador. Eh, diu, cambio Negredo por Jackson y fichamos a Vieto, soñar és gratis. Bueno, la gent proposa moltíssims. Miguel Prado diu Falcao no me convence, Jackson mejor, Ángel Oquendo yo prefiero a Lewandowski, Rubén diu Falcao nunca jugará la Champions si viene pincharemos en la previa, Ricardo Giner que lo largo se va a hacer el verano, cómo a campeón del Valencia que fue una buena Falcao sí, sí, sí, diu, igual, que vingues que recuperas no, Falcao no volem no, no, Lewandowski, Lewandowski <laughs> no, sé qué, Falcao es un paquete está, hablando de Cavani, de Luis Suárez pero ¿cuánto? <laughs> aquí no tenemos 80 o 100 millones de euros para En encara no tenemos 140 que le dieron la liga per la tele a a Madrid o, o a Barcelona però en general està clar que a la gent li fa poca gràcia el fitxatge de Falcao i això és una realitat també dic una cosa així ve Falcao i se fica eh, la blanquinegra com ha dit Òscar i 15.000 tios en Mestalla no te'ls lleva ningú en la presentació això ho asseguro jo estic a més, o sigui, és que no tindria cap dubte però cap ni un ara, que la gent d'hores d'ara posats a juguen al Futbol Manager, això és com s'agrada o al Comunio. Al PC Futbol, no? El no, al tengo Futbol, després, després la al PC Futbol. Ara se juguen els jocs, ja, ja. però online. Eh, eh, pues clar, la gent tria eh, Vieto... Manolo, tu tota la vida has sigut de les xapes confessa. Escolta, jo, jo no. vaig començar botons Botons. Sí, jo sí. comencé jugant al futbol de botons. Tallàvem el cromo i el posàvem dins de la xapa. Sí, senyor. O, o, o pegaves en la part superior del botó. Que tenia... Ten, tenia... Mare meva, si tinc anys. Mare meva, si tinc anys. Bueno, senyors, eh, jo volia parlar algo de futbol. Eh, Òscar, Migue i Ximo. Vosaltres sobre hagut, sobretot els dos últims partits del València, eh, sembla... Jo he vist un equip agarrotat eh, en els partits claus en els quals se jugava la Champions. Celta i Almeria. Ahora se miren. Arranca, arranca, Òscar. Yo, yo, a mí... a veure, eh, que son molt Yo creo que, el Valencia es de veres que no arriba como estaba, pero también es que la temporada yo creo que se le hace larga. Y al final mm, Son detalles, ¿vale? Y yo creo que, que, que has definido el gol de Paco. O sea, la calidad de Paco o, o, la calidad que hem tingute en las últimas jornadas es la que hemos ha Y y al final, això és el que se busca de, de la gent de davant, de Parejo, que ha estat este any, ha tingut una, una xifra de golejadora important. Però sí que és de veres que al final jo crec que, que n'hi ha hagut massa tensió eh, en el sentit de que estava la Champions, n'hi ha hagut un moment que, que, que de passar de mirar que en proper del Madrid i del Barça a, a que el Sevilla guanyava, que el l'Atleti de Madrid continuava guanyant. O sigui, sea, n'hi ha hagut ahir, aquest últim mes, jo crec que ha sigut complicat, però bueno, és de veres que, que el València l'ha solucionat de la millor manera possible i és mantenint la porteria com ha estat, defensant, llevant de l'últim partit, que és de veres que, el, que l'Almeria te fa dos gols, però sí que, que ha mostrat la fermesa d'equip que volia jugar la Champions. El que passa que nosaltres som molt exigents, és el que t'estava dient. Jugar al Comunión és molt fàcil, però estar dins, i, i Miguel ho pot dir que, que ho ha viscut com a jugador, és complicat. Jo, a mi m'ha agradat, a mi ha mantingut la, la fermesa darrere, que és on se creen els equipos, ha, ha, ha sigut eh, dures partits a, a on volia, entre cometes, i, i al final la qualitat de la gent davant com Paco pues, pues jo crec que és el, eh, eh, el millor eh, la millor descripció de, de l'últim mes, mes i mig de Lliga mm. però jo crec, Òscar, que l'afició eh, és de veres que hem sigut exigents però perquè has vist que no afluixava l'Atlètic de Madrid que no hi havia manera de poder en ells i que el Sevilla l'has tingut darrere hasta l'últim moment de l'últim partit eh, i ho hem passat realment, sí, però, apre, realment apretat però, i per això li hem exigit al, al, al València perquè és que el tornem el teníem tots en el cap, teníem tanta il·lusió no, no, però, però, però Ximo, està molt clar però tu mira quins equips has parlat has parlat de l'Atleti Madrid que ha arribat on ha arribat en la Champions ha arribat a on ha arribat en, en semifinals que venia de, de ser subcampió de, de, de Champions estan parlant de l'Atleti de Madrid llevan del Barcelona y el Madrid que están per davant, eh, Eso está claro. el Sevilla ahí va a un un Es, que, no está però, contra qualsevol Oscar, por ejemplo, en, comparación por lo que se dice Atlético Madrid, si te pones a comparar la plantilla de Atlético Madrid, Gaby, 32 años, eh, Arda Turán, 29, el Valencia tiene la plantilla de las más jóvenes de la liga, si no la que más. Sí. hay muchos jugadores que nunca han tenido la oportunidad de, jugar un partido o, tener cinco o seis partidos peleando por un, por, un, por un precio tan alto. Entonces, bueno, yo entiendo que en cierto modo es algo hasta normal que le tiemblen un poco las piernas a los jugadores porque hay muchísimos jugadores que nunca se han visto en esta situación y todo la primera vez, pues sí que es cierto. La temporada que viene seguramente sea otra historia, porque ya sabes lo que es esto. Pero hay mucha gente que no sabía el peso que tenía la camiseta, lo que se estaba jugando, y bueno, y cuando realmente te das cuenta de esto... Estoy de acuerdo, Miguel Ángel, pero, se, ha, utilizado tal vez en exceso eso de que tenemos la plantilla más joven, y Nuno lo ha utilizado mucho en las ruedas de prensa. Pero Azuculine también, ya lo hace tiempo que lo largamos. En fin, hemos bajado al, al, chicón, a Carles, a Gil, y, y, y en el últimos partidos en el de, el, del, del Celta, que para mí es el equipo el partit que me pega a la Baixó Eix és el partit que me, <laughs> ah. que, ta, que me pega tot el baixó com a aficionat. Però és, és que, que, si tu és que partit, me caguen la punyeta. Avui eres tercer, eh? Sí, exacte. Exacte. I, i, i ahí no estava... No t'hagués arribat a l'última jornada ja la tranquil·litat de ser quart, però... que encara ha sigut molt, perquè jo crec que hi ha gent que ahir en Almeria en aquelles cabines jo crec que hi ha periodistes que preguen anys de vida anys de perquè veien, veien que se n'anava el tema però mira quina... Val, pla... si més no hagués optat a la tercera plaça. Però mira en quin equip jugues. o Otamendi, Mustafi, gent curtida, sí, bragada, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, eh, eh, Parejo, eh, Fuego, eh, Sosó, eh, eh, bueno, jugar al Chicón i després Isquepiati. Uh mhm. -huh. Però anem a veure, sí, vale, Paco és jove i tal, però en general és un, e- ese era el teu equip de gala, l'equip de les grans. Enzo! Uh mhm. -huh. Enzo ha sigut una decepció sincerament, en el tram final de Lliga sí. especialment, i resulta que tens el millor porter de la Lliga i justament els dos últims partits me caguen la punyeta, Alves en l'últim partit se te trenca i Alves no està bé en estos dos últims partits me va preocupar la gestió de l'estrès en això eh, Miguel Ángel mos podrà parlar i Òscar moltíssim Mira, més anem a, que, anem a fer una pausa parlo. però me queda a mi ser concepte de la gestió de l'estrès 12 i 47 a tornar de pausa parlem de com ha sigut la gestió de l'estrès vinga CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Set de barbacoa muy futbolero con Superdeporte. Un maletín profesional de cinco piezas para hacer de sus barbacoas momentos inolvidables. Delantal, espátula, tenedor largo, pinza y manopla. Todo con una imagen muy futbolera por solo 14,95 al comprar el diario Superdeporte. El próximo domingo 31 de mayo, la cartilla del set de Barbacoa. Superdeporte, somos tu equipo. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. En clave de Ortifus con Levante, el mercantil valenciano. Un documental sobre la vida de este famoso dibujante valenciano, sus raíces, sus fallas, sus viñetas sobre la actualidad y sus facetas más desconocidas, como la música. Resérvelo ya en su kiosco por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El dibujante que no quiso ser banquero. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 10 minuts per arribar a la fi. Eh, parlava Ximo Rovira en quant als últims partits d'un concepte, la gestió de l'estrès. Mista i Oscar Fernández, què teniu que dir? És inevitable. es inevitable sentir la presión, no solamente por el fútbol a nivel social que se ve hoy en día, que es que es inevitable aislarse, sino porque yo creo que, el propio entrenador pues y el propio jugador sabe cuál es eh, lo que se está jugando y sabe lo que realmente pues eh, eh, tiene el, el, peso de los partidos que va a jugar. Entonces, por, mucha, por, por mucho hierro que quiera quitarle el entrenador al asunto muchas veces, el jugador no vive una burbuja. O sea, tú sabes de entrenamiento, tienes periódicos, tienes radios, tienes televisión. Y al final, en una ciudad como Valencia, donde todo se vive excesivamente, eufóricamente, para bien o para mal, pues sales y llegas a la gasolinera y el de la gasolinera te dice, ¡eh! hay que entrar en Champions, ¿eh? Y vas a tu casa y pones la tele, no, porque Valencia la Champions, y es el periódico la Champions. Y al final todo este tipo de cosas, quieras que no, al, jugador le una depresión y es normal que en muchos partidos pues salga y el jugador esté bloqueado, pero es porque lleva una carga eh, emocional detrás de sí, que es que muchas veces una persona no se da cuenta de lo, que supone para el futbolista el que, eh, vamos, eh, venga, venga, venga, venga. Que seguramente lo hace todo el mundo con toda la mejor intención. <laughs> pero presiona. Claro. 2.50 y 50, Oscar. jo, mira que, que Mista era bon jugador, feia gols, però a més és que explicant-se jo crec que ho ha definit perfecte o sigui, és la realitat sí senyor, és un fenomen Absolutament. és la realitat, és que el jugador no pot abstrair és que és impossible és que és impossible, és que la mateixa gent que treballa en paterna la mateixa gent que treballa en paterna està pensant en el nostre equip, està pensant en que tenen que guanyar en el que s'estan jugant de, eh, eh tenen que entrar en Champions eh, eh el diumenge a veure si la clave és, eh, i això el jugador no pot extrair I, eh, eh, és igual, més, Òscar, disculpa que detalle, a mi me consta eh, i la setmana passada jo, jo vaig ser el primer que el dilluns de la setmana passada després d'empatar contra el Celta vaig dir senyors eh, toca remar i toca ser positiu ja anem a empentar ja anem a arribar al muscle ja anem a arribar mm. a l'objectiu després contra... però a mi me consta que el nerviosisme en el club la setmana d'Almeria era alt perquè en efecte se jugava molt i ser nerviosisme també, la percepció també l'arriba al jugador Realmente, per això és que m'acaba de recordar quan la, Òscar ha dit la mateixa gent de Paterna, pues sí, en el mateix club de nerviosisme, perdona Òscar, què t'he tallat? no, no, és la realitat i, i al final el jugador, això pues, el vivir-ho cada dia quan arriba el moment del partit pues, esa gestió de, de l'estrès és complicat eh? perquè sap el que s'està jugant no? I, i, i te du a, a cometre errors que, que mai havies tingut, no? O sigui, eh, hem parlat tot l'any de, de Diego Alves i, i, i els gols són errors, són gols, al final. Sí, però és, és, jo crec que, que Mista, Mista ho ha definit molt bé. Al final, el que hem fet de fer de, de la gestió de, del final de, de temporada és d'aprendre. Són joves, perquè és, parlem de Tomendi, parlem que sigui Mustafi, però al final tu estàs jugant amb gent jove que està aprenent, que s'està jugant molt que es la primera vega que pueden clasificarse para Champions, que simplemente veure la festa que tenía que después del partido en els y la ilusión que feia clavarse en Champions, ya te puedes imaginar cómo ha sigut toda la semana o las dos últimas tres el que segur que es después del día del Celta ells estaven pensando la, que La, no sé, volia a dejar una reflexión i que, que heu en equipos y a al no me puedo contestar eso eh, La sensación que he tenido esta temporada es que una de las virtudes del equipo es que ha conseguido ser una familia. El vestuario se ha gestionado de categoría. Ese en uno es un... como psicólogo es un, es un fenómeno. Pero vos es un, es un, es un chicón cuando lo ves en Mestalla y sobre todo fuera por la tele, cuando las cosas pintan mal, se le pone, o sea... Se le ve mucho la cara. Que si se le ve, <laughs> empieza a rascarse la barba y, tú ves... Y, ese, es tu, ese es tu entrenador. Y el entrenador sabe, sabes que es amigo íntimo del propietario. Ha cambiado una era en el club y tú eres una, eres una familia. Y Tornem, y yo creo que todavía añade todavía más estrés a eso que decías tú, Miguel Ángel. he dicho que dice, coño, somos una familia, ¿cómo la caguemos? <laughs> Nos revientan la cabeza. Efectivamente, sí. Diría Oscar. No, no, es la realidad, es que es deberes porque además, tú sabes que, que un dels que es el que te ha posado a de entrenador, es el que mana, es el que posas dinero, es el que está es doble, no? <laughs> que, és que imagina't, que tu que podría estar pensando uno en el 2 a 2 cuando veía que pasaban en Minuch la imagen que voy a hacer del vestuario pues, es normal, es la tensión pero mira, yo sin clasificar este empacho a la previa y lo que tenía hay que hacer es depender de esa situación, ahora ha que que estar tranquils i, i, i tenim tot l'estiu per pensar per pensar lo que ha passat i, y afrontar millor la, la, la, pròxima temporada. Mm, eso, eso de tranquilos es relativo, porque <laughs> nos vamos de vacaciones sí, el, el, primer día el ya tenemos la bomba. ja, es que, el es que es representado también, y después el que salvo, eh, es el toda la semana, que es normal también amb la rumorologia de la porteria perquè després de lo que ha passat per ser demà s'opera en Brasil Diego Alves amb el eh, metge de la selecció brasilera metge de la seva confiança va estar a prop en casa perquè més els primers 10-15 dies eh, té que estar de repòs absolut eh, domiciliari bueno, és normal en aquests casos però ja estan començant a vincular-se amb molts noms eh, jo, ens queden molts pocs minuts, és una pena que se'ns ha passat volant d'esta tertúlia jo vos voldria fer aquesta pregunta si hem acabat patint per entrar en Champions l'any que ve que en teoria tens tres competicions bueno, vas a tenir tres competicions o Europa League o que Déu no ho vulga o Champions Déu si ho vulga la Copa del Rey y la liga ¿Y ya qué reforzar reforzar la actual plantilla para afrontarles? Mister. Óscar, <laughs> te la dicen a tu votante. Ah, no, no, yo Yo creo que tenía que reforzar. Pero eso te diría lo de, lo de Falcao, lo que venga te que, que ayudar. Si no pueden, eh, eh, cancelo, a mí me parece un buen jugador, pero 15 millones en un lateral... eh, ha no ganaba a jugar en primer equipo, eh? y, y a lo mejor en Paterna esos 15 millones y, y vaig a tirar un cable a lo que és la, la ciutat esportiva o sigui, n'hi ha que treure jugadors o fitxar jugadors en demarcacions que, que siguin importants jo crec que, que al València jo crec que li falta quizá li puga faltar un home de banda esquerra de perfil zurdo uh -huh. jo crec que li, que li falta jo estem en el tema de Falcao a mi m'agrada Falcao és de veres però m'agrada molt Jackson Martínez mm. Uh -huh. I, i després darrere a veure com, com acaba el, el cas d'Otamandi pues jo, jo ho veig malament, que que te diga no veig pues ahí, tindré un final feliç pues ahí és on, on té que acertar el València perquè a més una de les sensacions del València ha sigut la sensació de seguretat que ha donat tot l'any darrere clar el València en molts partits ha sigut Alves Otamendi i Mustafi i a partir sí. d'ahir ha nascut la victòria sí. és que me venen malsons me venen malsons de Ricardo Costa i de Víctor no. Ruiz, perdoneu-me, i de tres anys. I veure esta defensa esta temporada me feia tan de goig. Sí. I que ara se'n vaig a Nico, pues, eh, certament. Jo, ma, mira, te vaig a dir una cosa. Además vas a ser graciosa. Vas a parlar una persona de Ricardo i quan tornia a Qatar en setembre el tenia de vell. O sigui, sea, mira, pues, sí que és està allí ara. <laughs> No, no, no, ha firmat en Pau. Firma en, fe, en gener, firma en Pau, de Salònica. Ah, sí que és veritat, mm. se n'ha cap, a, cap allà, és cert. És cert. Bueno, pues, eh, també eh, se'ns queden molts temes, però és, és el tema de la porteria. Eh, jo el dimarts, crec que era si el dimarts, <clears throat> tinguem a, a César Sánchez, uh mhm. -huh que arribar al València en una situació molt semblant a la d'ara... Buen amigo, además. <clears throat> Correcte, i un fenómeno, eh? Sí, el màquina. Eh, diu, eh, diu, mira, eh, a més, jo crec que ho va eh, sintetitzar, és de la quinta de vista. Juguen molt bé a futbol, però s'expressen i te poden omplir un llibre, tios. Per lo bé i per los fens que ho fan. I diuen, m'ha dit, mira, així, prengues la decisió que prengues, a la llarga vas a generar un problema perquè vas a tindre un overbooking de porters. Diu, però, tenint en compte el que es juga al València en quant al eh, el projecte LIM jo optaria per fitxar un porter en la pel·lícula de segona carrera perquè estiguem parlant si ell arriba al València pues, en unes determinades característiques era un porter veterà que buscava la seva última opció en l'elit i tal i li vaig dir, bueno, algun veterà perquè han sonat alguns veterans que a mi me donen bon rotllo vull dir, a mi hi ha alguns porters que estan sonant ha sonat el cas de, de, de Willy Caballero eh, hi ha algun més... Eh... Pepe Reina no? A mí... no, tengo la reina. <laughs> a mí sí, gran de speaker que de porter. <laughs> que vos que te digas yo creo que, falla, no? Yo que la mejor época de reina ya ha pasado. Pero sí, que ser que eh, el tema de la porterías va en cara eh, muchos giros y mucho que parlar. Se también de Quico Casilla, eh, que se explica también el problema que tiene Casilla del 50% que pertenece al Real Madrid y que, per lo lo que pagues 50 en va al Madrid 50 a España, en el español va a demanar pasta. Bueno, Pues, eh, Te tenidme en cara que esperaban. Pues no queda. Por lo que decías de la de la de sé que reforzaron la plantilla, a mí me parece que, que la plantilla, pero porque porque o sea, si este año hemos tenido dos competiciones que ha sido Liga Copa del Rey y en algún momento la plantilla ha sido corta, con tres competiciones, o sea, no me quiero ni imaginar lo que tiene que suponer esto. Entonces, o sea, por un tema de, repartir minutos entre los jugadores para que se pueda llegar bien final de temporada, es inevitable que el Valencia tenga que fichar y bien. Y bien, además. Y bien. Y bien. Miguel, gracias. Bien a entrevista. Óscar, desde Qatar, gracias. Óscar Fernández. Gracias a vosotros y desechar a, a, Huracán, Antonio Hernández, a toda la chiquita. Bueno, hablaremos otro día. Hablaremos otro día. gracias gràcies. Plaer, como siempre Acaba Esports Notaset Comienza la nit. Gracias, adeu Y fins demà. Hasta el tiempo seco y cálido del sur Y no hay nada que me agite más la sangre Que cambiar desde la noche Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la via làctea. Didn't know what time it was oh, oh. I back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave rises.